ऐं काफ़िरनि मोमिननि बनस्बत चयो त जेकॾहिं इहो दीन चङो हुजे हा त उहे उन ॾांहुं असां खां अगराई न कनि हा ऐं जॾहिं काफ़िरनि उन सां वाट न लधी तॾहिं चवंदा त हीउ क़ुर हिकु पुराणो कूड़ आहे